Nauczy osiedle na tych betonowych obłokach Na klatce się sypie nie brokat Szury się kręcą po blokach Dzieciaki zaliczają nokaut, potem zostaje adwokat Każdy gówniarz z moich lat Chciał być jak Steven Seagal Łamać ręce wszystkim wrogom Ma za pasem mnóstwo Jak wchodzę w coś to nigdy 50 Stuwa z serca znamy bliskich Dupak dał nam wiele pasji Rap, nie dragi, światła dziwki Może mam geny fatusa od zawsze Wcale nie znaczy, że fatusem jestem Ale się nigdy nie wstydzę jak pytasz Dobrze na mapie pokażę ci miejsce Brudne jest życie ulicy Nigdy Nigdy nie będzie inaczej Chociażbym chętnie to zmienił, ale niestety nie jestem malarzem Nie zdjęcia, a droga do marzeń Czas tracić jak kolej przy barze Ja wolę mieć moją prywatę dla siebie Po bycie uciekam na plażę Każdy sobie radzi, póki go nie zdradzi Póki nie omami, za kraty nie wsadzi Dragi, dragi, dragi, dziury od nich wani Zakręcili kranik z hajsem zero równowagi Każdy sobie radzi, póki go nie zdradzi Póki nie omami, za sadzi Dragi, dragi, dragi Dziury od tych wani Zakręcili granik z hajsem zero równowagi Patrzę na te kurwy, co kochają ziomów z bloku Szkoda, że są tylko do pierwszego wyroku Potem hokus pokus, abra czary mary I o innym do psiuły mówi, że jej stary Ha, euro, złotówki, dolary Ma się kurwa kręcić, many, many, many Tu nie tylko diabeł, ubiera się u prady kurwi kurwiszony, milfy, małolaty Ej, Tinder jest jak wybieg, Insta jak odloty Znowu znowu telefony Wpadły trochę floty Każda to modelka, każda influencerka A za koło na paciki chętnie Rękę myje ręka, zatacza się koło Na sen idą grube grochy, nie pomaga zioło Wstaje o 15 i nie gardzi prochem Na dobre kobiety jeszcze dziwka kręci nosem Ej! Każdy sobie radzi, póki go nie zdradzi Póki nie omami, za graty nie wsadzi dragi, dragi Dziury od tych bani Zakręcili kranik z hajsem zero równowagi Każdy sobie radzi, póki go nie zdradzi Póki nie omami, za kraty nie sadzi Dragi, dragi, dragi Dziury od tych bani Zakręcili kranik z hajsem zero równowagi Teksty wypełnione nienawiścią, studio wypełnione marzeniami Wolę wokół mieć samych wrogów, niż fałszywych ziomali Mordo, inny widok jest z bloku, inny jest za kratami Na ulicy miliony pokus, głośno krzyczy woli ziomali Ej! Tutaj mordo nie ma Boga, każdy chce tej chwały Kurwy w drogich samochodach zalizanie pały Kogoś chcą wsadzić do więzienia, bo chciał pomóc mamie Pracuje ciężko, a nie starcza nawet na mieszkanie Beaucoup beef, fakele bitch, to un id, fakele snitch Głosi suis pas venu pour sucer des beats Si ça marche pas, je cheese Nie miałem nic, dlatego chcę wszystko Więc chuju mam ci, robię hip-hop Widziałem ulicę prawdziwą, nie chcę tam wracać, a oni tam idą sobie radzi, póki go nie zdradzi Póki nie omami, za kraty nie sadzi Dragi, dragi, dragi, dziury od tych pani Zakręcili granik z kajzen Zero równowagi Każdy sobie radzi, póki go nie zdradzi Póki nie omami, za kraty nie sadzi Dragi, dragi, dragi, dziury od tych pani Zakręcili granik z kajzen Zero równowagi każdy sobie radzi, póki go nie zdradzi Póki nie omami, za kraty nie sadzi Dragi, dragi, dragi Dziury od tych bani Zakręcili kranik z hajsem zero równowagi